บุ๊กทูเจ็ดสิบสองสิบทีนสเดชมโตต้องกาพริวลีตต้องพริวลีตตุรีตผมต้องส่งจดหมาย aš privalau turiu išsiųsti laišką ผมต้องจ่ายค่าโรงแรม aš privalau turiu sumokėti už viešbutį คุณต้องตื่นแต่เช้า tu turi anksti keltis คุณต้องทำงานมาก Tu turi daug dirbti. คุณต้องตรงเวลา Tu turi nevėluoti, būti punktualus, ateiti laiku. เขาต้องเติมน้ำมัน Jis turi prisipilti degalų. เขาต้องซ่อมรถ Jis turi suremontuoti automobilį. เขาต้องล้างรถ Jis turi nuplauti automobilį. เขาต้องซื้อของ Ji turi apsipirkti. เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Ji turi tvarkyti butą. เธอต้องซักเสื้อผ้า ji turi skalbti skalbinius เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ mes tuoj turime eiti į mokyklą เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ mes tuoj turime eiti į darbą เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ Mes tuoj turime eiti pas gydytoją. พวกคุณต้องรอรถเมย์ Jūs turite laukti autobuso. พวกคุณต้องรอรถไฟ Jūs turite laukti traukinio. พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ Jūs turite laukti taksi.